بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh Kita telah sampai pada bab Fil mimi wan nunil musyaddadatain Mim dan nun yang bertasydid Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا dan dengungkanlah mim kemudian nun yang bertasdid dan namakanlah semua itu yaitu keduanya huruf gunnah yang jelas dan gunnahkanlah artinya adalah didengungkan artinya suaranya dikeluarkan dari hidung atau al khayshum didengungkan panjangnya dengung itu melebihi dari mat tabi'i melebihi dari mat tabi'i dan tingkatan dengung itu yang paling tinggi adalah ya dua huruf ini mim dan nun yang bertasdid jadi contohnya seperti ini amma yatasaalun innallazina amanu jadi agak ditahan lama sedikit ya amma yatasaalun nah jadi dia harus suaranya berpusat di hidung sekitar 70% ya atau kita katakan bindeng amma ثم يتساءلون jangan terlalu cepat amma yatasaalun ya jadi harus di agak tahan sedikit amma yatasaalun kemudian innalladzina amanu in innallazina amanu nah inilah bab fil mimi wan nunil musyaddadatain selanjutnya adalah fi al mim sakinah al mim as sakinah yaitu mim yang sukun قال المؤلف رحمه الله تعالى والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف لينة لذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي mim sukun dan mim sukun itu in taskun ya wal mimu in taskun dan mim jika dia sukun taji dia pasti datang di dalam Al-Qur'an qabla al-hija sebelum huruf-huruf hijaiyah ah, ada di Quran itu mim sukun datang sebelum huruf-huruf hijaiyah semuanya kecuali la alifin kecuali alif layyinatin yaitu alif layyina atau alif mad lidhil hija bagi orang yang memiliki akal pikiran bagi orang yang berpikir bahwasannya alif layyinah atau alif mat itu mat tabi'i itu tidak akan datang setelah huruf mim sukun atau mim sukun tidak akan datang sebelum alif layyinah ini atau alif mat ini jika ia datang alif mat ini nantinya mimnya berharokat ya tidak mungkin jadi mimnya berharokat nanti nanti mimnya berharokat Contohnya waw, mim dan alif. Jadi bacanya gimana? Wa ma. Nah, jadi mim tidak bersukun, mimnya tidak bersukun, maka di sini tidak berlaku. Maka dikecualikan oleh pengarang la alifil layyinatin kecuali alif layyinah. Maka selain alif layyinah atau mat alif mat mat tabi'i maka akan berlaku mim sukun di sini ahkamuha hukum-hukumnya yang berlaku adalah salah satu. ada tiga lima dhabata bagi barang siapa yang dhabata yang me, uh, yang kuat yang mungkin, yang kuat ilmunya yaitu pertama ikhfa kedua idgham dan izhar fakat saja jadi ada tiga saja ikhfa idgham wa izharun faqat fal awwalu maka yang pertama al ikhfa yaitu ikhfa artinya samar indal ba'i yang pertama hukumnya adalah samar mimnya jadi samar ketika bertemu dengan di depannya huruf ba wasammihi dan namakanlah ia dan namakanlah ia wasammihi ikhfa tadi namakanlah ia asyafwiyah yaitu ikhfa syafawi samar-samar yang ada di bibir karena mim itu munculnya atau keluarnya dari bibir atau makhrajnya dari bibir lil qurra'i untuk para pembaca jadi untuk para pembaca Al-Qur'an ini dinamakan ikhfa syafawi samar-samar pada bibir contohnya kita bisa berikan di sini <clears throat> hum bihi yu'minun hum bihi yu'minun jadi hum bi jadi ini harus kita samarkan mimnya di sini ada dua pendapat yang pertama samar dengan cara tetap menempelkan dua bibir atau al itbaq atau al ilsaq hum bihi yu'minun ada juga yang berpendapat harus ada celah atau furjah hum bihi yu'minun maka kita lebih condong kepada al ilsaq awil itbaq ilsaq atau itbaq atau menempelkan dua bibir sebagaimana yang kami dapatkan dari masyayikh kami atau guru kami. Jadi bacanya tetap samar dengan cara menempelkan dua bibir tidak terlalu ditekan agar samarnya dapat hum bihi yu'minun. Kemudian hum bihi itu sama tidak dengan gunnah tadi. Sama ada gunnahnya plus ikhfa Jadi agak ditekan lama, ada agak ditahan lama ya, jangan terlalu cepat. Hum bihi yu'minun. Jangan terlalu cepat. Hum bihi yu'minun. Tidak. Iya. Kemudian wasani idghamun bimithliha ata wa sammi idghaman saghiran ya fata dan hukum yang kedua adalah idgham mithliha atau mislain atau disebut dengan idgham mimi karena bimisliha ata semisalnya dengan huruf mim itu datang yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan mim juga sama bimisliha ata datang sama hurufnya yang datang selanya sama hurufnya yaitu huruf mim wasammi idghaman saghiran ya fata dan berilah ia nama idghaman saghiran idgham kecil ya fata wahai pemuda idgham kecil di sini adalah yang dimaksud apabila huruf pertama sukun dan yang kedua berharokat yang pertama adalah sukun kemudian yang kedua berharokat itu semuanya disebut idgham saghir atau idgham kecil. Apabila pertamanya berharakat maka disebut dengan idgham kabir atau idgham besar. Contoh dari mim sukun bertemu dengan mim sukun adalah sebagai berikut. Kam min fi'ah. Jadi mim sukun bertemu dengan mim kam min fi'ah jadi mim yang kedua menjadi bertasydid apakah ini berlaku hukumnya atau sama dengan mim bertasydid ya sama kam min fi'ah jadinya dia gunnah kita cukupkan sampai di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh